Գինլենա այսօր մայիսի 9-ն է, ինչպես սկսվեց օրը, ինչ տպավորություններով, ինչ հիշողություններով, փորձեք հետ նայել եւ հիշել։ Շնորհավոր ամբողջ Ղարաբաղցիներին, երատոնի կապակցությամբ, մեր զինվորներին, մեր բանակին, սպայական ազնագազմին, առողջություն, խաղաղություն, եւ ամենալավ բաները իրենց։ Գուցե փորձեք մի փոքր դեպք հիշել, երբ այն տարիներին նախկին Մարսկոմի շենքի նկուղային հիշողությունները շատ են, բայց ես ինձ հիշում եմ դոնորի կարգավիճակում, որ շատ վիրավորներ են եղել, սաղին արյունում տուալ, եւ դի դե շատ դեպքեր։ Ինչ եք զգում այդ պահին հայրենասիրություն, երբ հայրենիքը վտանգված է, երբ մարտադաշտում մեկն էլ զինվոր է, փորձում եք փրկել թեկուզ մեկ զինվորի կյանքը։ Պատասխանատվություն առաջի հերթին։ Հայրենասիրություն Տիկին լենա, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի ապագան, երբ բոլորս առանց պատերազմի հա, սահմանները կանգուն։ Արկղություն հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սրտան շնորհավորում է ձեզ հերատոնի կապակցությամբ, ձեր ընտանիքին, ձեր բոլոր գոլեգաններին եւ տաղ Աստված, որ Արցախում միշտ հաղթանակ լինի, հաղթանակի ուրախ ռիթմեր միայն ու միայն լսենք։ Այսօր մայիսի 9-ն է, ինչ հիշողություններով, ինչ տպավորություններով բացվեց օրը, խնդրեմ։ Вы знаете, очень приятно говорить, и где-то я вспоминаю те первую войну, вторую войну, каких ребят, элитит наших ребят, которых нету с нами. Но что я хочу? Слава Богу, сейчас мирное небо, наши дети, в том числе мои дети, могут жениться, чтобы много детей было, Ով Արմենիա Ռոզգորես եղբոր նորը։ Թողակարան հասկանալը բոլորինս է, մերն է, ձերն է, ով ինչ բաժին ունի, դա աստված հաշվի, թույլ տվեք մայսան երագոնին, բացության հարցին հաղորդաշարի սրտագործական խմբի անունին սրտան շնորհավորել ձեզ եւ ցանկանալ որ միշտ մեծեք ու միշտ լավատես լինեք ձեր Спасибо. Я, в любом случае, я бы хотел, чтобы в первую очередь я поздравил весь наш армянский народ, включая Спюрк, с Днем Победы, Шуши, взятие Шуши. Мы армяне. В противном случае никто не мог эту крепость взять. И что бы я пожелал? Я приветствую народ, то, что хочет, это должно так и быть. 4.5 ամիս է ինչ այստեղ եմ գտնվում եւ ուզում եմ ի սրտե շնորհավորել բոլորիս հիարատոնի կապակցությամբ։ Երիտասարդ զինվորական բժիշկ եք, այսօր ինչպեսի զինվոր է ծառայում հայրենիքին, առողջապես ինչ վիճակում։ Առողջապես առողջ զինվոր է ծառայում, մարտունակ, հայրենիքին նվիրված եւ կարեւորը հայրենասեր։ Վլադիկ, ինչքան ժամանակ է որ ծառայում եք։ 15 ամիս։ Ինչպես էր ծառայությունը, իսկ ինչու ենք մենք այսօր հոսպիտալում ձեզ հետ հանդիպում։ Առողջական խնդիրներ ունեք, ապակինվել եք, պատմեք ամեն ինչի մասին։ Ծառայությունս անցնում է լավ, ծառայությունս չեմ բողոքում, ամեն ինչ կազմակերպվում է մեր համահանտաների կողմից ավելի բարձր մակարդակի։ Ինչ անում են, անում են որակով, չենք դժգոհում ծառայությունից, որովհետև կատարում ենք մեր պարտքը։ Այսօր մայիսի 9-ն է եւ դուք ձեր բաժինն ունեք այս մեծ հաղթանակի, հաղթանակը շարունակական թող լինի։ Մենք շնորհավորում ենք ձեզ, ձեր զինակից ընկերներին, ինչու՞ չէ ձեր ծնողներին, ովքեր այս պահին հեռու են, եւ ցանկանում եք, որ միշտ առույգ լինեք, առողջ լինեք։ Ձեր մաղթանքները։ Շնորհակալություն շնորհավորանքների կապակցությամբ։ Ես եւ իմ զինակից ընկերներս նույնպես շնորհավորում ենք բոլոր մեր սպաներին, պայմանագրայիններին, հրամանատարական կազմին, բոլորին շնորհավորում ենք մայիսինի կապակցությամբ եւ այն մարդկանց, ովքեր որ ներդրում են ունեցել մեր հաղթանակին, ովքեր որ օգնել են, որ เป զի հայ ազգը տոնի հաղթանակ եւ ունենանք այսպիսի հրաշալի օր, մայիսինը, ունենք երաթոն երենք տոն ենք նշում, դա հայ ժողովրդի համար շատ մեծ ու գովելի փաստ է։ Ուզում եմ իմ սրտից խոսքով շնորհավորել ողջ հայության, զինվորության, ողջ Արցախյան ժողովրդի մայիսի 9-ը, երատոնը եւ իմ սրտից խոսքը ուղում եմ բոլորի։ Քիչ զինվորով մենք հաղթեցինք, արյուն արցունք թափեցինք, քաջ worthiներ կորցրեցինք, բայց մեր հողը այս անգին չար թշնամուն չզիջեցինք։ Թող իմանա մեր թշնամին բարբարոս, որ հայ ազգը երկաթի ոչ մի թիս հող երբեք նրան չի զիջի, ոչ անցյալում, ոչ էլ հիմի, թող հասկանա թշնամիները մեր, օրացույցի հաղթանակի տոները մեր, դեռ շատ անգամ կկրկնապատկվի, կվերածվի երրատոնի, Ձեզ եմ կանչում հերոս տղերք նահատակված, մեր այս ուրախ տոնի համար ձեզ ենք պարտական, աղոթում ենք, խոնարվում ենք, թող ձեր հոգուն թեթևություն միշտ լինի։